abakama eyambere esura ya mushanju Solomoni nayombeka ekikale Solomoni akombeka ekikaleke yakimalira emyaka 13 ayombeka enju yekibira kya Lebanoni obura bwayo bukaba bulibwe mita ina nobukika bwe mita 22 obwemi bwe mita 13 nenusu agyombeka amitaisha tu zenyomyo zemyerezi neiguru zenyomyo ezo yarambikao eboriti zemyerezi ashakara nembao zemyerezi ebiyumba ebyabaire ibwe enyomyo makumingana na itano buli rujuru ruinayo 15 ekaba eina emiziringiti yamadirisha omunjuru ishatu buli rubaju mara galebangaine emiziringiti yenyigi zona Neya madirisha ekaba ina obura nobukika obuli kuigana. Amadirisha ga buli rubaju gakaba galibangaine nagandi omunjuru zonshatu. Ayombeka enju yenyomyo obura bwayo bukaba buli mita gabiri na ibiri. Nobukika mita 10 nenusu. Omumaisho genyomyo akatao ekishasi norutimbe yayombeka enju yenketo omunimo yaramuliraganiryo iramuliro ekaba yombekesibwe emiyerezi kwema asakafu kugoba amiraipa nyarujuye iyo kuturamu yabaire eri enyuma yairamuliro emyombekere yayo yashushanaga amaju agandi kandi yayombekera mukaziwe muwara wa farao enju eri kushusha nyarudu Amajua gagona gakaba gombekise amabale geiguzi agabaizirwe kuonderana nebipimo gashazirwe nemisumeno enyuma no maisho kwema kitebe kuika eiguru kandi kwemanya kabuga karwensinga yomukama kugobanya rubuga empango ekitebe kikabakiri kyamabale geiguzi gahango amabale gakabaga ina emitaisha tunenusu agandi mitaina eiguru yago akaba aliyo amabale geiguzi agabaizire kuonderana nebipimo aliyo nemyerezi Nyarubuga ikaba ina enjuru ishatu mabale agababaizire emajuzona norujururumo rweboliti zemyerezi ekishasi kya nyakabuga yo yomukama nakyo kikaba kyombekire kityo hiramu omubuya Omukama Solomoni atumaho Hiramu obatiro akaba ali mwana w'entumbwakazi oboruganda rwa Naftali Ishogo akaba ali watiro Hiram yabaga muhesi wo mulinga akaba aina obumanyi bungi amagezi nobubuya akuwesha bulikantu akumulinga haija awumu kama Solomoni amukolera emirimo ye yona enyomyo ibiri zo mulinga Solomoni aesha enyomo ibirizo mulinga buliemo ekaba eina obwemi bwemitai 18 okugifunganisa ni nke mita 5 nenusu no mugoma gwengi ngoina zikabazili mulangara aesha ebituuti bibiri bimulinga abitungika anyomyo obwemi bwa buli kituuti bukaba nibushagamu emita ibiri abituuti ebyo aiguru yenyomyo yaesherao ebisika bibiri yabitao nenkinga ibiri zemikofu ekisika anyomyo emo nekisika anyomyo endijo aisha namakomamanga enkubo ibiri agazingoza ekisika kushweka ekituti ekyaberekiri anyomyo eiguru akulira atyo nekituti ekindi ebituti ebyabairebiri eiguru yenyomyo omukishasi bikaba bitonirweo olwakyo rwamarebe emitanka ibiri ebituti bikababiri anyomyo zombiri na irokezo ryabaire ryataine exika amakomamanga gakabagali bikumbibiri bulinyomyo omunjuru ibiri obuzingora nenyomyo endijo etyo enyomyo azemereza akishasi kyarwensinga enyomyo eyo yayemereze kasi yagieta yakini ayemereza endijo bikara ageta boazi anyomyo eguru akabaliyo olwakyorwa liliria omulimo gwenyomyo nikwo gwawire gutyo etanki yomulinga Hiram akayesha etanki ya maize eyomugoma gwemitai 13 no mushobyo obuzingora obwemi mita ibiri no mushobyo ne mitanka ina nenusu kanisa ansi omuguma gwayo akaba aliyo enjuru ibiri z'obushusi obuwesharainwe inwe netankegyo bugizingo ile ekaba eshuntamire anumi 12 ishatu zirebire bikara ishatu zirebire obugwaizobwa na ishatu zirebire kasi na ishatu zirebire oburugaizoba enumi ezo ezetangi yabere etungikirwe zikaba ziterangaine enkinya obuwangu bwa Yobu kaba nibwigana obura bukiganja omugoma gukaba guli nkogwe kikombe anga nkorwa akirwa liria yagibwagamu amaizi elita enkumi makumi gabiri amagali gomulinga Hiram akayesha magurudumu ikumi gomulinga bulirimoli kabali na obura bwemita nkaibiri obukika bwemita nkaibiri nobwemi bwemita nka nemo nenusu gakaba gakozirwe gati gaina ebibati biturukiraine nabyo bikomirwe afuremu biyeshanirwe nentale nenumi nabakerubi afuremu eiguru na ansi na abishushane byentale nenumi akaba aliyo enkinga ezikozirwege kandi buli gurudumu na entaro ina zo mulinga nemishumale yomulinga yokuzingolerwao entaro ezo bulipembe okoziri ina akabaliyo ekikukwata ebeseni ebyo okukwata ebyo bikaba biyeshanirweo enkinga bulirubaju obutayiro bwegali egyo baturukiraga atungamire Aho obura bwenu sumita tuti bukaba bukozirwe obuzingora nke kibunu bwina obwango nkenu sumita omubukinguliro bwayo akaba abaizire nebibati byakyo bikababiri byomuraba amagurudumu eina zikabaziri ahansi yebibati emishumale yokuzingolerwao amagurudumu ekaba esherainwe nago mibwe gurudumu bukababuli nkenu sumita amagurudumu gakaba nigashusha agamagali amalenge gazo go kuzingolirwao amagurudumwago amona gonene nenyoma zamu bikababiri biheshano akaba aliyo ebe kubangira ebeseni ina apembe ina za buli gurudumu nebibangiso biheshanirwe ne gurudumu agurudumu eguru akaba aliyo orutaro ruobwemi bwenusu mukono ensiso nekibati bikaba biheshanirwe ne gurudumu eiguru yensiso nekibati yatonao abakerubi n'entale n'emikindo kuonderana n'omwanya gwa bulikimo abizingoza enkinga niko yakoziratyo amagudumu gona ikumi gona gakayeshwa kumu nigaigana mara nigashushana Hiramu aesha nebese ni ikumi zo mulinga buliemo yagyagwamu edita nka runana na buli beseni ekaba ina obutwe kanisa bw'emita nkaibiri amagurudumu ikumi bulirimo akalitao ebeseni amagurudumu gatanu agata rubaju olwakasi ya rwensinga na gatanu rubaju bikara etangi agita oburugaizoba bolekera bwakasi ya rwensinga ebikwato bya rwensinga iram ashuba aesha enyungu nebitiyo nebeseni au amalira omukama Solomoni omulirwe nsinga yomukama enyomyo ibiri enyabya ibiri zenyakyo ezabaire ziri eiguru yazo nebisika byokushwekesa enyabya zebituti byenyomyo ezabaire ziri eiguru yenyomyo namakomamanga bikumi bina gateirwe abisika bibiri bulikisika enjuru ibiri za makumamanga kushwekesa ebituti ebikozirwe nkenya bya anyomyo akora magurudumu 10 nebese ni 10 etanki ya maize emo nenu mu 12 za bere zitungikirweo etanki egyo enyungu nebitiyo nebeseni ebikwate bibyo nabikababiri byarwensinga yo mukama ibyo yaesheire omukama Solomon bikababyeshirwe omumuringa enchenkule omukama Solomoni akabyeshera omumutereka gwa Yordani omurubumba omugati ya Sukoti na Zeretani Solomoni tiyapimire busikizi bwa bikwato byona kuba bikababiri bingi obusikizi bo mulinga nabwo tibabu pimire Solomoni akoratyo ebikwato byona nsinga yo yomukama yarutale yezaabu emeza yezaabu eyatekwagawo emikate yobusingi ensindi zetara zezaabu enchenkule itano rubaju rwakasi na itano rubaju orwabikara omumashogo mwanya ogutakatifu nyakabara akora enyakyo etara ebyo kukwasa amakara ebyezaabu ebikompe nemikasi yokushaza ebeseni ebyotezo byobunuma ebyokutauza omuliro ebyezaabu enchenkule nepata zezaabu zenyigi za atakatifu nyakabara nezenyigi za ruensinga okuniko mukama Solomoni yamazire eliombeka liona lya ruensinga yo mukama atayamu ebintu ebyo Daudi ishe yabaire aongire efeza nezaabu nebikwato abibika omustowa za ruwensinga yomkama